Leson 3 Lesson 3 Mo nouvo pou nou konnen New vocabulary Listen to the following questions and answers. Kisa sa ye? Se yon klas. Klas la nan yon lekòl. Se lekòl kote Sadrak ale. Kisa k genyen nan klas la? Gen madmwazèl lekòl la. Kisa l ap fè? Li kanpe. Gen elèv. Sa y ap fè? Yo chita. Gen tablo. Madmwazèl la kanpe devan tablo a, l ap ekri sou tablo a. Gen ban. Elèv yo chita sou ban yo. Gen yon pòt. Sadrak fèmen pòt la. Gen fenèt. Mari ouvri yon fenèt. Gen yon drapo. Se drapo ayisyen. Gen yon biwo. Sou biwo a gen liv. Se liv madmwazèl la. Gen ban. Sa k genyen sou ban yo? Gen liv. Gen kaye. Gen kreyon. Gen plim. Gen règ. Gen chifon. Sa dra kale. Ki sak genyen nan klas la? Gen madmwazèl lekòl la. Ki sa lap fè? Li kanpe Gen elèv, sa y ap fè? Yo chita. Gen tablo. Madmwazèl la kanpe devan. tablo a. L ap ekri sou tablo a. Gen ban. elèv yo chita sou ban yo. Gen yon pòt. Sadrak fèmen pòt la. Gen fenèt. Mari, Ouvri yon fenèt. Gen yon drapo. Se drapo ayisyen. Gen yon biwo. Sou biwo a gen liv. Se liv madmwazèl la. Gen ban. Sa k genyen sou ban yo? Gen liv. Gen kaye. Gen kreyon. Gen plim. Gen règ. Gen chifon.